Eto, to je taj postament ovaj. je taj, ovaj. tu taj. <laughs> Nažalost, samo je to ostalo. Čak si onu pločicu sa natpisom, sa logom. On je ovdje ostavljen uoči 1. maja 80. Dakle, 29. ali za povodom 1. maja. Bila je ovdje veliki skup, u grafitaža je napravljena nova, otvorena i Je, je, tu je nova grafitaža, tu je bio jedan prigodna svečanost i onda je otvoren taj ovdje, je li ta maketa molibdena, peza, za molibden, to je jedna to su te male peći koje su tek počele raditi, a ove dole u Ferrogrubu one su bile već velike peći, jel, sa većim kapacitetima, ali ovo je bila jedna mala i maketa <laughs> naravno još manja. Trebala je biti spomenik, podsjećanje na to vrijeme, međutim, ja sam pokušao razgovarati sa ljudima koji su ovdje radili sa <laughs> Pelajićem, nekim drugim ljudima, međutim oni se jednostavno ne sjećaju, mi smo imali prinudnog upravitelja kad se tvornica zatvarala u Okskansija Damira, to je bio čovjek koji je došao iz elektroprivrede koja je preuzela praktično TEF jer smo mi dužni bili za struju. On je još živ, radi u Zagrebu i tako dalje, međutim oni se ne sjećaju pouzdano ko je došao, ali ovo što sam prije rekao, mogao bi, da li su uopće ti ljudi gore, taj sa rudarskog fakulteta, mogla bi to možda biti neki trag da se eventualno gor negdje to, jer sumnjam da je neko to razbio, srušio. Jer to je... A što se sve razbijalo, kakvi sve pa ne bi me čudilo. Teško je, teško ne bi ali... Teško je doći do tih bilo podataka jer se ovaj, poticalo se onda ljude da nosu, da se šta prije to mhm. devastira, da to šta prije propane, zatvori se. Tako da su ljudi jednostavno bili poticani, uzmite, nosite, vuzite, razbite. Ja sam ima kao, ono, kao glavnim poslovima sam skladišta, priručni, to, to, to je sve probijeno, razbijeno, i onda sam ono, više prijavljivao, ono, moraš prijaviti, razbijati, pa pusti, kažeš, nema ima veze, ljudi odnili. Već se puštalo, dozvoljavalo da se to pomalo tako, vjerojatno u tom svemu i to je neko stavija odnija, nije se evidentira i... Ali kažem, ja sam rekao za ove knjige, znam, to, je, on, to su znali neki ljudi, koji su, ali dobro ja kažem, bolje i to da ako su sačuvali Ko je to osmišljavao, kako će izgledati ta... ja to ne znam ko je to, čiji je to pa, bilo? ja vjerujem da je to ideja. Aco radio, on je bio onda, vodio je... Aco svjetić od njega ja imam, ono, on, je radio onu, ako se sjećaš, elektrodu malu sa stalkom. To je prva elektroda, prva pa, pa od nje je napravljena mhm. i onda smo dali potrošačima našim mhm. kao uspomenu. To se držalo u To se udržalo u kao i ovako, kao uspomena jer je na njoj elektroda jedan proizvod koji na, na ovom prostorima Europe nije bilo bilo tih tvornica, možda jedna, dvije. Ako budemo radili nekako izložbu, bilo bi zanimljivi ti nekakvi artefakti znači, vezani uz tvornicu. je, A e, maketa se napravila u tefu, je li? je, je, u tefu. A ovo je bilo, sad, ću ja, e, ljudi naši, ljudi naši su radili po, onoj, po slici jedne peći, one koja je bila otprije, oni su to napravili, stavili tako da ona bila original, kao originalna ovaj, jer ovdje je bila isto prije hala proizvodnja ovo koje je govorio Svetislav, ova proizvodnja, onda je ona srušena i tu napravljena kao jedan park, tu se moglo... To, prve peći bilo ovdje, pa se pomalo širilo, išlo prema dolje, tako da je ovo i što sam vam rekao, najprve su bile dole do pa je onda išlo ovdje na ovaj pod se digla, pa onda je išlo prema dolje, a ovdje se radilo ove hale velike gdje je bila proizvodnja ugljenografitnih ovih, ovdje su bile kancerade i ovdje je bila menza, menza je bila najvažnija, ona je bila centar. Mhm. Idemo u menzu. <laughs> Ono, ono, što je ostalo od nje. Interesantno, mislim, ovo nije problem bilo naše, naša mehanika, ona je održavala, ona bi one peći velike dole, oni bi to rastavili do temelja i to niko zna i oni bi to tako reći, remont peći u nas je bio iz temelja sve radite, to su naši ljudi sve radili. Mi smo imali sve ovdje što je tribalo, nije to tribalo zvati ni ni firmu iz Zagreba, ni firmu iz, iz Njemačke. Možda Njemci su nam tehnologije neke davali, ono poslije. Sjećam se tehnologije za onaj, kad smo novi mlin radili, onaj, pa, pa, smo, e, pa smo imali jednu njihovu tehnologiju sa zrakom, ali mi smo odustali pa smo stavili one puže i to je za punjenje mase. Sve u svemu, ovaj, radilo se, živilo se, bilo nas je puno pa je bilo dobro. je puno ovo mliko ono što su dobivali naši? Je. Ovo na I vino što su nosili iskući. A ovo je Antina panceta, jel Ante? Niko nismo ovaj, bili ni kad su nam davali. parašišu nemamo, kako se ovo Eto, a trebate nam dati receptur. Dok je e, postala parašiša, ono je bilo izvanredno piće. Ono je bilo kimirinda, onako nešto lipo. Hvala Ne, u vinariji. U vinariji. Šibenska vinarija je punila. Sok je to bija. A to su bilo dva deca, kao kokta mi uvijek imamo stručnjake za sve, za brljač sa valja, onda samo soli šak ubacili unutra i... bi čače ovdje doveo marendat i popiti, tu kokta u stvari bila. onda je menza bila s vanjske strane se ulazila. E, onda si mogao doći, ljudi su dolazili, ovi radnici okolo. A ovdje su bile barake pokraj, tu su radnici u tim barakama stali i onda bi tvornica je svirala 20 minuta prije šest da se dižu, 5 minuta prije šest da krenu. Ovdje su bile i ovdje gori barake i onda bi tvornica svirala 20 minuta. Kad, svira prvo mora se digni spremat. Kad svira drugo onda krećeš. U šest uri i treće moraš biti u tvornici. A ja sam ovdje stao u ovoj zgradi, onda sam ja po sireni dizao se. Ja bi na drugu se išao oblačiti. <laughs> I uvijek sam kasnije, portir kad me vidi, kaže, e, tebe bi kaže naselija uzadar najmanje, onda bi došao 5 minuta sigurno prije. Evo imamo ovdje sliku kako je izgledalo prije. Ovo je ova najpoznatija. To je ta poznata slika. E. Evo ovo su bile gdje su ove dimnjace, ovo je bio ovaj pogon, a ovo je doli... Ovaj, Ti su novinarke, neće ovo, one ovo, ništa. Priprema sirovina. E, moja, moja kuća uvijek stoji, vidi, naj... Sad više nema, više niko ne nije stoji. Ne, ne vidiš ti. Kako je... A dobro, već ima ovdje To je već, to je snimka tamo negdje 70 ti 70 80 godina je ovo snimka. A evo tamo ono što smo sad. E, ovo je donja, e. to su bi. Evo kako je dim, evo vidi se kako e. je dim izlazio. To bi bilo kad bi se prazna peć. A ovi nisu puno dimnjaci, čak ovi nisu ni radili, ovi su nešto radili malo, to je, to nije dimno nikada, to je, to je bio neki sitni, neke prozirni Ovo je e, ovdje nije ni bilo dimljaka praktično, ovo je nešto... To su bile mali, one na, halama su bile od lima, od lima jednu metar visine sa kapama gore. A ovdje iza je bilo, ovdje smo mi crnčari što smo stali, ovdje smo se išli kupati na Patiđelu. Mm. Ovdje, ovdje ovo kupalište, banj, oni nestaje jer su ga oni se zatrpali. I onda smo išli ovdje, prije je bilo sam, ovdje sam se ja naučio plivat A ovo je ono prva. A ovo je prva, e. Ono što smo sad prošli. To, je, bilo sve, ovaj, banje stare su oni zatrpali e, sa tom I onda smo mi svi išli se kupati iza, te, tefa. Ja ste gospodi da on ne snima koliko šta ide, nego mogu slobodno se, da treba biti u strahu od toga. Da, <laughs> se mogu maštati. A ovdje još pločice stoju, one što su bile u menzi. A, mhm. a, to Dobro su, nisu bile za vanjsku potrebu, ali viš kako trpu. Ja <laughs> sam možda htjela pita, dosta više bivših radnika mi je spomenilo da je nekako dosta e, dosta inženjera bilo sklono inovatorstvu, da su ono smišljali sve i svašta, da improvizirali. Pa, Naravna stvar u toj proizvodnji, ovo što je on govorio, te tehnologije su nuđene, međutim naši su ljudi u konstruktornom birovu, bila je tu ekipa inženjera koji su sjeli, razmišljali, a i, putovalo se po svijetu baš ne puno, ali bilo je patenata jer to je bila takva. Mi smo imali praktično dvije proizvodnje, što kažu Ferolegure, ovo što kaže Svetislav, elektrode i mase. Ali inovacije u smislu tog procesa i te one male kutice što smo proizvodili poslije za masu. Dakle, uvijek je tražilo se neko neko rješenje efikasnije, brže, lakše i tako dalje. Ekonomičnije, razumije se. Pogotovo što smo mi tehnologiju imali za koju nismo imali dijelove ovdje. Primjer, presak na sam bija, to je Škodina bila ovaj, prepisala. To reparacije se dobro. I ovaj, kad su došli oni gori iz, Češke, oni to jednostavno su se čudili da su on to napravili. Oni to nisu znali, to s njima Rusi odnijeli sve ovaj, poslije rata. I onda smo mi, to je bilo, ovaj, istina su došli i onda smo mi morali sami održavati to brtve rati, pa smo sa Englezima se povezali, neka Engle, Englezi su nam dolazili ovdje pa su oni to snimali, pa su oni to ovaj, radili, jer to su bile, to je bio stap koji je bio jedno promjera metar i 20, to su bile ogromne sile i kad bi taj oša dio, ako nisi adekvatan dio stavio, napravio, a nisi ga mogao imati jer, jer to više nije postojalo šta kaže Niko iz reparacije i ko zna otkada smo mi to sve dobivali. onda smo poslije se, evo ove naše snage koje su bile tu, one su to izmišljale i, radili, i proizvodili, i pravili i onda mehanika je bila dosta Onda smo izvali konstrukcioni, poslije razvojni i mm. tako dalje, dobro, što, u što se to pretvorilo, ali bila je ekipa ljudi, dosta, kako bi rekao, i obrazovanih ljudi i znalo se kako bi rekao samo, bilo je mogućnost, onda se i poticalo, kako bi rekao, da se radi na tome. danas to ne more više ovaj, biti... Teške su Je, je, e, jer nema više, ne možeš uopće usporediti, ljudi su prije ovaj, živli za to, oni su to doživljavali ka svoje i radili su danas. Pa mi smo, što se toga tiče, bili, kako ja to znam reći, tvornica kadrova, ne samo političkih. I Stefa je išlo jedan put iz Ražina, predsjednik, ne znam, grada, općine, partije, ove, one. I Stefa je puno ljudi otišla i u Ražne, jer de facto Tef je osnivač Telema. Jer ko je trebao, opet ljudi koji su tu ušli, jel? dakle Telem je 37. Najprije Lozovac gor, pa onda ovdje. To su uglavnom naši ljudi radili i poslovođe su išle tamo da obuču te radnike i tako dalje. Tako da je to bila jedna, iako je to potpuno druga proizvodnja aluminija i tako dalje, ali naši su tu ljudi išli tamo pomagali jasno da se industrializacija i tako dalje, kako to već išlo. Ovo sad više ne čuva niko, ali nema ne. gotovo. E, stražari su otišli, Pela je u parking, onaj drugi momak iz mandaline tamo, on je e, u čistoću, jedan je otišao gore u Bikarac, tako da su oni raspoređeni. Dobro, sad se nešto Je, je, sad je formirana nova firma, sad će novi direktor biti, jeli, jer ima ovdje pet direktora, svi su direktori još uvijek. To je taj naš model, jel, u Čistoćima isto pet direktora, Kako onda ga smijenu, onda on ostane direktor iz plaću. Ne, ne, pa mislim, e. Bitno ima direktorsku plaću, pa a šta si nema ništa radu, ni doprinosu, ništa, ali dobro sad je nešto krenulo, jel, bar vjerujemo da će biti nešto ovaj, od toga jer kad se država angažirala i ministar Marić, ali mora se za početak formirati firma, jel? a onda pomalo gurati, vidjeti to investiciju, hoće li to ići, neće, ja se nadam da hoće, ali, ali previše je proteklo vremena da se mm. ništa nije učinilo na da ima vrijednost, to je 250 e. Ovo trebalo poravnati i lipo napraviti za, ljude, za građane rekreacijalno, jednu trim stazu, biciklističku stazu, terene, da ljudi dođu popodne s dicom i da se ovdje može do mile volje ovaj, rekreirati. Orka Boga dio. svi idu, ne znam, ovaj. Hoćemo mi Jesi ti stavila točku ili imaš još? Hoćete nam skinuti e, ove lipe, e, ove, pa možemo. Jel imate šta reći za kraj? Bilo <laughs> nam je drago sudjelovati ako smo mogli pomoći. Ja mislim da će i kolega. Stojimo na raspolaganju ono što znamo, što pamtimo. Što ako možemo da dobije se neka slika o tuma. Jer ja sam vezan, rekao sam emotivno, proveo sam tu praktično cijeli život. I danas vraćam ovdje jer tu mu je doktorca i ambulanta, pa onda kao idem ja u TEF. I kad ja. kažem ja mojoj doktorci da sam ja ovdje 55 godina, onda ona ne može, ona nije niti rođena tada bila, jel, ne može vjerovati, a ni ja često puta ne vjerujem da je toliko godina prošlo. Sad ima već 50 i, godina, kad sam došao kao dijete. jel, I tu si cijeli život tako je bilo vrijeme, došla su u jednu firmu i tu su dočeka mirovinu, nije kao danas promijeniti deset fin, što možda nije u redu, ali tako je bilo vrijeme. Imao su jednu sigurnost, jedan svoj mir. Rekao sam, došao sam kao zanatlija, kao radnik, pa onda kave, pa VKV, pa višu spremu, pa visoku spremu. Dakle, imao si mogućnost. I druge kolege koji su htjeli, željeli, bilo je mogućnosti. Tako da nekako si vezan uz to, jel? Svjesan toga šta je, je li vrijeme donijelo i tako dalje, ali tako je to. Prema tome stojimo na raspolaganju. Evo što je rekao kolega, ja isto, drago mi ako sam vam pomoga s ovim što sam <laughs> rekao iz priča. Ima još toga puno, ali evo, ne možemo sve se sit, ne možemo sve ni spomenuti, ali ako bude tribalo, bacite na papir pa ćemo. Ja mislim da vam je ovaj, iz ovoga svega malo jasnija slika bivšog tefana.